Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 3 minūtes pirmdienā 21. februārī ar TV ēterā priestris Pēteris Skudra. Un laiks šīs dienas katehēzei. Mēs turpinam iepazīt svēto misi, vēl pagaidām tiksim tā, gatavojamies svētajai misei, iepazīstam gan to vidi, kurā uh, tiek svinēta svētā mise, kāda ir baznīca, kādas tad ir galvenās tās vietas baznīcā svētās mises svinēšanai. Piektdien iepazinām daļu no priekšmetiem, kas tiek izmantoti svētajā misē, runājām par altāru sagām, par svecēm, svečturiem, krustu, uh, evaņģēlija grāmatu, misāli, lekcionāriju, zvanu, tribuli, laiviņu, tad šīs lietas, kas var tikt izmantotas svētajā misē, kuras jūs varat redzēt, priesteris Renārs mums pastāstīja, kas šie ir par priekšmetiem. Ja gadījumā kāds no šiem vārdiem tev izklausījās tāds uh, nepazīstams un nedzirdēts, tad noklausies piekdienas katehēzi, to tu atradīsi mūsu arhīvā, vari uh, meklēt YouTube kanālā vai uh, arī tad mūsu mājaslapā. Savukārt šodien kopā ar mums eh, tēvs Krišjānis Dambergs. Labrīt! Nu, labrīt, Pēteri! Un eh, tēvu Krišjāni mēs visbiežāk dzirdam, tad, kad translējam svēto misi no Rīgas svētā Alberta baznīcas, eh, tad viņš tepat mums no kaimiņiem ir atnācis ciemos, lai pastāstītu par vēl diezgan nu, tādu plašu klāstu ar priekšmetiem, kurus izmantojam svētajā misē, Šie priekšmeti vairāk būs saistīti ar pašu evaharistiju. Jā, taisnība. Mhm. Jā, tad, tad ķeramies, vērsim pie ragiem un varbūt sākam, sākam tad ar to, jā, tātad uz altāra, mums ir altāra saga, mums ir krusts sveces, ir misāle, tātad no kuras priestris svin grāmatu, un tad viņam, tad, kad nu, pienāk tā upurdāvanu sagatavošana, tad vai nu ministranti, vai arī tad cilvēki no draudzes nes upurdāvanas, un tas ir maiz un vīns. Jā. Kādai ir jābūt maizēm, kādam ir jābūt vīnam, vai der jebkurš vīns, kas man garšo, jebkura maize, kas man garšo? Nē. Šeit, protams, baznīcas uh, baznīcas eh, nu, kanoni, šī mm, grāmata arī to visu skaisti stāsta, un arī baznīcas liturģiskās grāmatas. Un, eh, varētu teikt, pati jau vēsture mums runā par, piemēram, maizi, eh, ko izrēlieši lietoja ehm, kā neraudzētu maizi, jo raudzēt viņi nepaspēja. Tā bija tā pirmā paska iziešana, izbēgšana no Eģiptes. Lielā steigā, jā, notika, lielā jā. steigā no Eģiptes, no gūsta. Un, uh, Tur ir Dievs teica, nu, kad jums jāņem šī maize, un uz, nav pat laika viņu e, raug, raudzēt. Jā. Un, e, principā, raugs ir simbols tā tādai m, mm, sapūšanai un tādai iznīcībai, grēkam. Jā. Un tāpēc arī li liturģijā mēs lietojam neraudzētu maizi. Tas arī nāk no tā, ka Jēzus svinēja šos neraudzētās maizes svētkus, viņš svinēja paskas svētkus, uh, Un Jā. tad pasaules svētkos viņš svinēja svēto pirmo, pirmo svēto misiju, un tad pieminot Jā. pēdējās vakariņas, mēs tagad cenšamies sadarināt to, ko Jēzus darīja. Jā, nu Euharistija vispār ir vērts mm, Pēterim, priesterim ielūk kādu atsevišķu priesteri, pateikšu, kuru, e, par jūdu tradīciju un, euhari, e, un e, tieši kā svin pasku tieši ebreji un kā Jēzus to izmantoja. Tad varbūt vērts to ļoti padzināt. Tas ir ļoti Mums redzījumā ceļš uz Emmaus pagājušo gadu bija rabīns, kas o, stāstīja ļoti labi to, priecājos. kā teiks, man paklausīties arī. Jā, ceļš jā. uz Emmaus pirms gada mm -hmm, tas mhm, bija, mm -hmm. nepateikšu, kurā datumā. Jā, un tāpēc, ka tas ir ļoti saistīts tieši ar, ar, ar Ebre, ebreju pasku ar, ar krist, kristīgo nu, evaharistijas svinēšanu. Un tieši mm -hmm. neraudzētā maize uh, vairākas maizes tika liktas, laustas un dots. Tad arī baznīcas mācība arī runā par to, ka jābūt šai mm, maizei, komunikantam vai hostijai, kā mēs tagad saucam. Kas ir hostija, kas ir komunikants? Nu, ļoti labs jautājums, jā. jā. E, hostija ir liela mm, pārsvarā, tā ir domāta priesterim. E, nu, tie ir, lai cilvēki jā, redz no jā, baznīcas, jā, jā. ka viņš tur rāda kaut jā. ko. Jā. Un mm. komunikants varbūt šī, šī mazā daļiņa no, no hostijas principā, bet varbūt arī atsevišķi. Uh, Jo pirmā mācība, pirmā baznīca un arī ilgi ļoti baznīca svinēja tā, ka priesteris tiešām lauž šo nu, hostiju, šo lielo maizi un dala. Un tagad, eh, nu, dēļ praktiskiem iemesliem, eh, ir sadalīta jau laicīgi šī, šī maize mazos gabaliņos, jā, tādās mazās. Draudzes ir kļuvuši daudz jā, lielākas nekā kādreiz tas bija. Cik, cik Alberta draudzē cilvēku? Nu, labs jautājums. jo es pats īsti nezinu, pēdējā statistika bija, nu, mm, kāda bija pāris gadus apakaļ, kaut kādi 600, 800 cilvēku vidēji gāja Svētdienās, un tagad nu, grūti jā. būtu noteikti. Tagad Vienu sam... maizi salauz 600 gramus. Jā, jā, jā, nu, būtu pagrūti. Nu, Tātad uh, mēs uh, cepam hostijas, cepam komunikantus. Hostija ir tā lielā maize, ko priesteris rāda visiem, un jā. viņa ir lielāka vienkārši nevis tāpēc, ka priesteris ir krūtāks, viņam gribas vairāk ēst, no, nu bet jā. lai cilvēki labāk redzētu. Uh, Un tad komunikanti, tas arī nāk no šī vārda komunija, ja, ka tā ir Jā. tie mazie maizes gabaliņi, kurus dala cilvēkiem, kuri uh, pieņem svēto komuniju. Tiem ir jābūt gatavotiem no tīriem kviešu miltiem un bez rauga. Mm, jā. Neraudzēti tātad gluži kā tas ir bijis Jēzus laikā, kad svinēja šos neraudzētās maizes svētkus, paskā svētkus, kuri savukārt mūs ved jau atpakaļ uz izceļošanas notikumiem. Kā ir ar vīnu? Vīns ir... Eh, nu kā, vīns jau tika senatnē ļoti labi lietots austrumos, ja viņš tika uzskatīts par, par tādu dievu dzērienu. Mm. Un arī nu, vī, vīns ir ļoti mm, eh, nu, iecienīts tiešām dzēriens austrumos, jo tur varbūt vairāk vīnu lieto nekā citus. Uh, dzērienus. Nu, jā, jā. līdzīgi kā pie mums ar alu nebija ūdens, tad, jā, tad vismaz alu, nebija, nebija kādas Saindējās, baktērijas jā. un tā tālāk. Nu, un tā, protams, paskā arī lietoja vīnu un, un biķeros lēja un, un diezgan daudz bagātīgi dzēra vīnu. Uh, Tur arī Jēzus eh, pēdējās vakariņās mēs to redzam, ka viens kaus, otrs kaus, un runa par īstenībā eh, četriem pat kausiem. četriem kausiem. Jā, nu, tas ir pat... visas maltītas jā, laikāks, jā, jā. ir visai garš rituāls. Un interesanti, kā... ka Jēzus to ceturto neizdzēra, Uh, nu, tā, kā to pēta arī šie pētnieki, nu es to tagad nesen dzirdēju, bet viņš to izdzēra pie krusta. Ja, šis ja, pēdējais kauts bija krusts. Jā, jā, pie krusta, un kad viņam dzēra šo, nu, deva šo etiķi ar vīnu sajaukt. Mm. Jā, tā kā, tas tas tā kā parāda to, ka Jēzus sevi ieliek šajā paskā jērā. Jā, jā, jā. jā. Jēra vietā. Taisnība, jā. Bet tad un kādu vīnu tad mēs varam izmantot? ir tāds uh, parasts, uh, vienkārši nu, no tīrie, tīrām vīnogām nav samaisīts ne ar ko vīna. Tad, no, teiksim, abalus tur ābolu vai jāņogu vīns nē, nē, nederēs. Nē, nē, jā. tieši vīnogu uh, spiest tīrs vīns bez eh, pie, piejaukumi viņiem. Bet tur ir izšķirības, salds, pussalds, sauss, eh, balts, sarkans. Man liekas, ka nav īstenībā, bet mums ir eh, pieņemts, tradicionāli mums ir pieņemts, ka ir e, sauss vīns, nu vismaz es tā esmu ievērojis, ja, ka mm. pārsvarā sauss un balts, bet e, mēs lietojam arī saldu un arī pat stipru, nav tādu obligāti tikai vāju, kaut kādu ļoti un lētāko, Jo, no, jo tur ļoti jāuzmanās. Esmu dzirdējis, ka tagad taisa vīnu e, ne vienkārši tā, nu, dabiski, ja spiež ārā un, un fermentē, bet um, no vīnogām, bet arī, um, lai būtu ekonomiski, to visus uh, Ehm, diemžēl nu, ar kādiem pulveriem, jā, un, un, alkoholi, klāt, jā, jā, un liek, eh, un arī ar ūdeni. Tas, diemžēl, saucās arī vīns. Un, no tā ir jāuzmanās arī. Es domāju, cerams, ka priesteri to zina. Nu, tāpēc jā, jāizmanto akceptētu vīnu, ko akceptē vai nu mm, eh, bīskaps eh, un, un, un, un, un, un šī padome, bīskapa padome šeit, vai arī nu, jāzina tiešām no producentiem, ka tas ir labs vīns. Un, Nu, mēs arī sūtām no ārzemēm vienu vīnu, jā, ko, ko tur eh, no Spānijas, ko tagad lieto arī, protams, diecēze, ko lieto priesteri, un tur tāds labs vīns mums tiek atsūtīts. Priekš mums tīrs vīns tiešām no vīnogām un bez kādiem piemaisījumiem, izņemot, kad varbūt arī konservēt. konservanti varbūt atļauja ir Bet, bet cits nekas nedrīkst būt. Tā mhm. tad tīrs vīns. Bet tur nav nošķirība, piemēram, sarkans. Jo daudz cilvēku jā, jā. saka, Jēzus asins, viņas taču ir mhm. sarkans. Jā, vajadzētu jā. sarkanu vīnu. Kāpēc lietot un atkal, baltu? Un atkal mēs ejam uz to praktisko. Tāpat kā komunikāni tiek <laughs> sadalīti, tāpat arī vīns tiek lietots praktiski iemeslu dēļ, jo sarkanais ļoti smērē baltā, baltās šos dvielīšus un purifikātoru jā. un ļoti smērē un grūti iztīrīt. Protams, arī Austrumbaznīcā ir šis sarkanais vīns un laikam mm. viņiem arī ir sarkanas drēb, drēbes. Mm. Cik es saprotu, tiek lietots. Jā, kā... Mēs vēl par tām drēbēm jā. parunāsim, kāpēc. Bet tā tad uh, galvenais ir šī matērija, īsts vīns. Jā, īsts vīns no vīna koka. Pat raudzēts, kā, kā vīnam pienākās, jā, jā, jā, jā. nav izšķirības balts vai sarkans. Um, jā, tad... Uh, īsumā. Tā īsumā. Tad, uh, nu, tas... Um, esam noskaidrojuši par pašām šīm matērijām, kas tiek pārvērstas par jēzus miesu un asinīm, tātad maizi un vīnu. Šīs maizītes sauc vai nu par hostijām, vai nu par komunikantiem. Vārds hostija nāk no upuris, tātad tā, kas maize, kas tiek mm -hmm. upurēta, komunikanti no vārda komunija, ko mēs saņemam. Um, tad, uh, jā, kur tiek turēts tas, tad mēs redzam to, ka vīnu pienes ar ūdeni tādās mazās pudelītēs, jā. trauciņos. Nu tie, jā, Pārsvarā tā, tas ir tie nu, trauciņi, kas var būt jeb, jebkāda veida, vai tie būtu kristāli, vissmukākie, varbūt skaisti, vai koka, vai plasmas, tagad jau viss, kas var būt arī un stikla. Protams, tradicionāli ir no stikla, lai redzētu priesteris, kas tur iekšā ir, jo mm. tu var sajaukt, piemēram, uh, Nu, man ir bijis tāds vīns, kas ir ļoti līdzīgs ūdenim arī, tāpēc tur ir jāuzmanās, varbūt pat pasma, pasmažot vērts ir. Mm. Nu, tāpēc ir Nereti vērts, uz tiem trauciņiem jā, ir V un A, tā kā jā, jā, vīns kaut, un kaut kā atšķirā, atšķirās, jā. jā, vismaz var redzēt, bet, bet ministrants var arī sajaukt, diemžēl, un tāpēc ir jāredz, jāpasmažo, vai tiešām tas ir vīns vai nav ūdens. Uh, Nu, jā. un tāpēc ir šie trauki mm, jā, nolikti ministrantam, lai viņi, nu, lai viņi iedotu tik nu, daudz vīnu, cik vajag tieši evaharistē, nevis visu pudeli. Tur, kas ir arī, ministrants? Ministrants tas cilvēks, kas kalpo pie altāra. Mm. Ministrāri, tā kā no nu, ministra arī vārds. Ja, no, No tā, kalpot. kas kalpotājs, mm. jā, nu tā kā tautai kalpotāji arī mums šeit pie altāra, mēs esam pilni ar ministriem, jā, nu tas tāds joks, jā, ministranti, tātad, nu, viņi kalpo priesterim, palīdz visu pienest, aiznest, kūpināt un, un, un sakārtot altāri, biķeri, ja, ja priesteris mm. ļauj, un, un arī šo vīnu un ūdeni ieliet, un, Nu jā, tā tad eh, pienes šajos traukos, eh, tā, kā, tā, tā saucās upurdāvanas, eh, misā, mm. misas laikā, un, un, un tiek pienestas pie varbūt svinīgas, varbūt vienkārši pienestas un mm. uzliktas uz altāra. Protams, nu, jābūt cienīgas un, un skaistas, es domāju, lai, lai cilvēki arī redzētu, kas, kas tiek pienestas. Mm. Šos trauciņus arī mēdz saukt par ampulām, bet uh, jā Arī no, nu tie var būt vienkārši trauki, tad, kur, tiek, kur tiek ieliec vīns un ūdens, kas tiks izmantots um, konsekrācijai, tātad uh, maizes un vīna pārvēršanai par Jēzus miesu un asinīm. Atgādinu klausītāji, ka kopā ar mums šodien katehēzē tēvs Krišjānis Dambergs un runājam par priekšmetiem, kas tiek izmantoti svētajā misē. Šoreiz tad vairāk koncentrējamies jau uz pašu upuri, uz tiem svarīgākajiem mīsas elementiem, kas uh, tiek pārvērsti par maizi vīnu, un arī tad runāsim par tiem traukiem, kuros tas notiek. Uh, runājām arī, jā, ka ir šīs ampulas, tātad, kur var ieliet vīnu un ūdeni priekš uh, svētās mises. Uh, klausītāji arī tu noteikti var iesaistīties šajā sarunā, ja ir kādi jautājumi, komentāri, tad droši zvani mums uz numuru 67 969 131 arī raksti īziņas uz numuru 266 77 272. Un tad, jā, var arī, var arī droši iesaistīties šajā sarunā, mēs priecāsimies noteikti par tavu aktīvu līdzdalību tajā. Tad, jā, no šīm ampulām vīns un ūdens tiek ieliec lielā graznā traukā, kuru sauc par biķeri. biķeri. Kā kaliks Biķeris latviešu valodā kaliks. Jā, latviešu valodā tā tad arī nu, daudz kas tiek atvesināts. Nu, tā tad eh, šeit eh, biķeri interesanti nedaudz vēsturē paskatīsimies, ka viņi bija, nu, nezinu, kā bija jūdu tradīcijā, neesmu tik iedzinājis, bet noteikti nu, no dzelzs un nu, nu, nu, no skaistiem traukiem, bet kristiešiem, lai cik interesanti, pirmajiem bija no e, eh, biķeri no stikla. No tas stikla. Bija, jā, jā, tā bija vēstures grāmatā, tieši stikla, jo tas bija skaistā, nu, tā kā kaut kas ļoti cēls, ļoti dārgs, jo tajā mm. laikā nemaz nevarēja tā stikla izveidot tas bija, jā. par trauku, tāpēc stikls bija tāds. Bet, protams, no Augustīna laikiem tas jau drīz viņi sāka tiešām izmantot šo metālu, cēlmetālu biķeriem. Un nu, arī bija stingrs, neplīsa pirmkārt, un, un, un netik ātri varēja saplēst šo, šo, šo trauku, kuram jā, jāiz, jā, jāparāda šo trauku Nu, jā, jo, jo cēlāk šis trauks, trauks, jo tā bija zīme nu, dievišķībai, tādam jā, kaut kam ļoti skaistam. Tā tad varēja būt no zelta, no, no sudraba, no nu, pārsvarā tā tad ir šie cēlmetāli lietoti mūsdienās. Jā. Misāles ievads saka, jā. ka baznīca pielāgojoties katrai kultūrai un katrai tautai izmanto augstsvērtīgākos materiālus, kas ir pietiekami izturīgi un labi piemēroti. Jā. Tad katrai kultūrai droši vien mm -hmm. atšķirsies, kas tas būs par materiālu, bet kaut kas tāds, kas izsaka, mēs nu, tajā vērtīgākajā, kas mums ir, tur mēs tad arī pildam. Jā. Varbūt no ziloņa kaula to, arī, kas būs, piemēram, tur Āfrikā. Jēzus miesa un asins. Jā. jā, taisnība. Varbūt arī no koka esam redzējis ietvarā, bet laikam iekšā jābūt tomēr Ie, iekšā jābūt zeltītam, zeltītam. Jā, jā. jā. jā koka varbūt ap, apkārt, jo smūgs koks man patīk ļoti. Un, ja ir kaut kas tāds ļoti vienkāršs, bet reizē arī dzīves. Bet, mm. -hmm. bet, bet, protams, arī šie greznojumi un biķere greznojumi un rotājumi. Sākās jau ar baroku, ar, ar vēlāku. Jo sākumā viņi bija ļoti vienkārši biķeri. Tādi, nu, varbūt arī nu, tādi kvadrātaini, taisnstūraini. Mm. -hmm. Tāpat kā mēs runāsim arī par šo uh, pa dziļajām ciborijām, mhm. arī, jā, kas arī tikai vēlāk parādījās baznīcas vēsturē. Nemaz, sākumā nemaz nebija tāda liela diža ciborija. Bija mm. ļoti neliels kastītis, kur glabāja slimniekiem šo, šo komuniju. Tāpat arī biķeri, jā, viņi bija dažādi, bet vēlāk jau tika pateikts, nu, teiksim, nu, zelta, sudraba, apzeltīti, mm. apsudraboti un, un, un tas, un, un vēlāk arī, protams, visādi grēzni, izpušķoti, ļoti skaisti biķeri. Mm parādījās, lai izceltu šo dievišķību praktiski, jo eh, as, uh, Kristus asenis ir nu, die, dieva, dieva dēla asenis, jā, die, dievišķība. Jā, mēs arī tajā misāles ievadā lasam to, ka kultā izmantojamām lietām jābūt cienīgām, skaistām, uh, kas arī tad uh, kalpo kā šo pārdabisko lietu zīmes un simbolu, līdz ar to tad baznīca meklē mākslu, un mm. Eh, pieļauj tad katras tautas šajos mākslinieckās izpausmes un gaumi, un tad sargā gan tos pagātnes mākslas šedevrus, gan arī dod vietu laikmetīgajai mākslai, kas izpauž to mūsdienu, izpratni par eh, skaistu un, un sakrālu un svētu. Tad varbūt eh, uzkavēsimies mazliet pie biķera. Tātad ļoti skaists, vērtīgs, no visvērtīgākā materiāla, kas mums ir pieejams, trauks, kurā tiek iepildīts vīns, kas tiek pārvērsts par Jēzus asinīm. Tad, ja nu, mēs redzam, ka priesterim pienes to biķeri, tur ir vēl visādas drēbītes, kaut kādas šķīvītes, mhm. varbūt mēs varam jā, mazliet to, to visu jātur. Upurī tātad tiek pienests biķeris, bet pārsvarā e, viņš ir apsakts ar velonu, tādu arī skaistu, atbilstoši krāsām, liturģiskām arī šo pārsagu, velons, nu, kā viņi nu, to veļums arī. Veļums kaut arī kaut kā, tāds, tā kā arī divi veidi veļuma, gan priestarim uz pleciem, gan arī mm. uz mhm. biķera. Mm -hmm. Tātad pārsedz, nu, lai uzreiz pataisno, pataisno nebūtu tāds. Mm, to izmanto jā. retāk, bet tas ir, mhm. būs liturģiskajā krāsā arī tāds jā, greznas drēmes gambals, kas pārsedz, jā? Biķera apkārtā, kurš jau ir sagatavots, mm. tātad biķerim virsū ir eh, sākumā liek eh, purifikātoru, Jā, tā tad, būs tāda taisna stūra drēbīte, visbiežāk mhm. salocīta trīs daļās, ar kuru priestris tīra. Jā. Biķeri tāpēc arī ir purifikators, jo purificētas latīnis nozīmē tīrīt, jā, šķīstīt. Jā, jā. jā tīrīt biķeri no uh, No, nu, mm, nevajadzīgi. Tā nebūs nu, no, kāda parasta lupatiņa, ar ko mēs jā, jā, izslaukām jā, jā, tur nu. traukus no... mājās. Taisnība, jā. jā, viņi arī speciāli saloka, speciāli arī gludina un arī speciāli, speciāli mazgā. mazgā arī, nu, arī, jā. nu, tiem, kas eh, nu, tādu priestaram jāinstruē, tie, kas mazgā šīs lietas, kā, kā to mm. darīt. Mm -hmm. Tā tad viņas nevar tā vienkārši kādu trauku mašīnu. Tad, tad būs biķeris, Teris. uz biķeri uzliks to purifikātoru, tā, tā ir, taisas tur drēbīt. Jā. Tad Kad? ir uh, eh, patēna. Kas ir patēna? Uh, eh, tas ir uh, no vārda mm, grieķu ciest, pat, patāne. Ja? Un tas ir no senām lietām. Nu, parāda vietu, kur nolikt Kristus miesu vēlāk. Tātad sākumā komu, komu, hosteju var arī būt arī komunikanti ar hosteju kopā, ne tikai hosteju. Tātad varbūt nu, dziļāk. Priekš tiem cilvēkiem, jā. kuri pieņems jā. komuniju, tur saliek. Arī, mm -hmm. jā, mhm. jā. Tāpēc okay. varbūt gan, gan. Uh, Tātad pārsvarā priesteris uzliek hostiju lielo, ko parāda tautai, un e, tā uz, uz šīs patēna, patēna, jā, šīs vietas. Un, e, un šo patēnu arī virs dvielīša, un tad seko tāda palka, arī nezinu, kā mēs to latviski varam tāda. Tā tāda taisnas turis, jā, virsū kvadrātains ciets, kas arī nosada stipri šo augšējo pamatu, kurā liek virsū beigās jau šo e, veļumu, velonu. Nu, tā, tas tādā, būtu tas, tā, tā pala, tad būtu tāds kartona uh, apvilkts ar skaistu audumu, lai mm -hmm. tīri, nu, praktiski nosegtu, jā, lai tur neaizpūš, nezinu, veš vai neiekrīt jā, kaut kas. Jā, jo viņu, viņam ir praktiski ļoti nozīme vai mušas, vai arī tiešām vējš vai kaut kas mm -hmm. tāds, mhm. ja kaut kur notiek uh, nu, pārsvarā no, no kaut kādiem tiešām kukaiņiem vai mm -hmm. pārsvarā aizsedz arī biķeri, tad, kad mm -hmm. upurē priesteris un arī Kad jau ir konsekrācija, uz, uzliek šo palku virsmu. Un tad palas ir sajēdzis sveļums, tas graznējs, jā? Jā, jā. Un beigās. tad uz veļuma iet vēl tāds tā kā maciņš, ne maciņš, mhm. tur ieliek vēl kaut kādu baltu drēbi. Kas tie tādi ir? Mm, e, jā, tas maciņš, viņš ir pārsvarā pie, mm, viņš ir gan mums pie tabernāku liekās, bet... Uh, sauc par bursu. Jā, jā bursā. Nu, ir dažādi veidi. Jā. Tagad eh, mūsu laikās mēs vismaz mūsu nekad nemācījām. Vismaz mums tā liturģija, ka ir jābūt vēl kaut kam speciāli mm. virsū, jo mm. uzreiz. Uh, varbūt uh, zem šīs palkas uh, nedaudz piemirst, tā tad ir uh, korporāls. Korporāls, jā. Korporāls, nu, jā, viņu vai nu ieliek tajā mm. bursā iekšā jā, jā, vai zem veļuma, kas ir korporāls? Korporāls arī tāds arī <laughs> mazs uh, Dvielītis, vai kā to var teikt, tāds kvadrātains, tā kā nu, kristus, krusta zīmē salocīts, e, balts gabals e, auduma ļoti tāds smalki izšūts, arī varbūt skaistas greznas un uz kā uzliek, sākumā uzliek korpo, korporālu uz e, altāra sagas un uz tā uzliek biķeri patēnu. Tātad sākumā jāliek šo balto drēbi, jo viņi ir pirmā zem, zem veļuma, tātad viņu pirmo arī uh, uzklāja uz zelta. Jā, jā, un korporāls tas nāk no vārda korpus, kas nozīmē miesa. Tātad jā. tā ir tā drēbe, kas tiešām turēs to nu, Kristus miesu. Un tam arī ir praktiska nozīme, ka, lai, nu, ja gadījumā nokrīt kāds mm -hmm. maizes gabaliņš vai, vai vīna, uh, lāsu kādu nopilka, tad tas ir pirmais, kāds saka, tas, kas jā, jā, jā. uztver, un arī Taisnība. to tad mēs īpašā veidā mazgājam, jā, un to varbūt jā, veļas jā. mašīnā neliks ar nu, pārējām jā, jā, drēbēm. to pārsvarā ar rokām cilvēki dara jā, arī mēs. Jā, un tad to ūdeni arī pēc tam izlējam atsevišķā vietā, ja mm. gadījumā tur ir bijušas Jēzus miesas un asins, lai tas, kā saka, neiet kaut kur kanalizācijā. Baznīcās vēl ir tāda sakrā arī, kur mēdz izliet šo ūdeni, vai Alberta baznīcā ir tāds? Nu, Kādreiz īsti, bija tāds? Jā, jā, jā, ir dzirdēti, jā. Uh, vieta, kur eh, kā, uz zem, zemē iesūcās tīri zemē, mm. nevis kaut kādā kanalizācijā. Ir, mums, principā, ir tāda vieta, jā, zakristi, jā, mm. jo mums nav viņa savienota ar kanalizāciju. Tā kā mūsu tā kā, izlietne ir taisnība uz zem, zemē. Mm. Tā kā no vienas puses, tā kā jā. Mm -hmm. No vienas puses, tā kā vienkārši izlietne, kur ir tieši arī savienota ar zemi. Nu, kaut kā tā mums tur, tur ir tāda <laughs> sistēma. Tā kā, varētu to nosaukt tādā veidā arī. Tātad, klausītāji, mēs esam iepazinuši biķeri, tas ir eh, trauks no vērtīgākajiem materiāliem, kas mums ir pieejami, kurā tad tiks ieliets vīns un ūdens. Šim traukam tiek likts pāri purifikators, ar kuru mēs šo trauku tīram pēc uh, uh, konsekrācijas un pēc tam, kad esam pieņēmuši uh, Jēzus miesu un asinis, tad ir patēna trauciņš, tāds šķīvītis, paplātīte, uz kuras liek uh, maizi, šo hostiju vai komunikantus, kas tad ir tie nosaukumi tiem pašiem gabaliņiem, kurus mēs pieņemam svētajā misē. Tad pa virsu iet palla, tāds kartona gabals apvilkts ar audumu, kas nosedz šos traukus, lai tur nesakrīt kaut kas iekšā. Tad var būt veļums un bursa, bet arī bieži vien neizmanto šos. Tie jā, ir vairāk tādi greznuma lietas, jā, jā. kas atbilstoši liturģiskajam laikam ir attiecīgajās liturģiskajās krāsās, un tad vēl ir korporāls, tāda lielāka, balta, kvadrātaina uh, drēbe, uz kuras tad arī notiek svētās mīsas uh, svinēšana, uh, un uh, kuras mērķis tad ir uh, izvairīties no tā, ka Jēzus, kāds gabaliņš no Jēzus miesas vai asinīm varētu kaut kur uh, nokrist citur, un tad priesteris arī mīsas svin tieši virs šī kvadrātainā gabala, kuru saloka krusta formā. Jā. Uh, tagad laiks dziesmai. Klausītāji, ceram, ka arī tu iesaistīsies šajā sarunā. Uh, droši uzdod jautājumus, uh, raksti īziņas, zvani mums uz ēteru, uh, kas tevi interesē par šiem priekšmetiem, kurus esam pārunājuši. Vēl ir šādas tādas lietas, ko pārunāt, un tad par tām pēc dziesmas, un tāpat arī ar jūsu jautājumiem, kuriem, protams, dosim priekšroku. celts ir biķeris, kungs tu redzi, strādā rokas tavās pasaulē par priesteri. They say studijā Priesteris Pēteris Skudra. Ir 9,31 minūte. Paldies visiem, kuri aktīvi iesaistāties e, šajā sarunā. Šodien ar e, tēvu Krišāni runājam par e, priekšmetiem, kurus izmantojam svētajā misē, un jau runājam par tiem, kas ir visciešāk saistīti ar svēto misi, kas ir nepieciešami, lai uh, vispār misi varētu nosvinēt, kas tātad ir saistīta ar Jēzus miesu un asiņu um, gan uzglabāšanu, gan arī tad pienešanu un, un, un arī uzņemšanu un tā tālāk. Tad uh, mums, uh, jā, kāds uh, klausītājs jautā, mēs gan par uh, mises kārtību un tad attiecīgajiem žestiem runāsim mazliet vēlāk, mēs teiksim tā tagad tā kā sagatavojamies svētajai misei, I, I, iekārtojam telpu un nekur sagatavojam priekšmetus, kas ir vajadzīgi. Bet jā, tad varbūt īsumā mums klausītājs jautā, kad priesteris paceļ biķeri un hosteju, nu, kad notiek konsekrācija, mm -hmm. zvana zvanus trīs reizes. Jā, nu lūk, un, un klausītājs saka, e, ticīgie sit krūtīs ar dūri trīs reizes. Ko tas mm. nozīmē un kas tad ir jāsaka? Nu jā, e, Pēc manas prakses man neviens tā nav mācījis e, manā nu, garīguma skolā un ticības e, praksē. Bet, e, nu, ja ticīgie skatās uz priestera darbību, tad ir vērts kontemplēt, adorēt, varētu teikt, vērot ar dziļu cieņu. Un pēc tam, kad viņš nolūko ceļus, kad paceļ, tad arī noliek galvu. Bet doma ir tā, ka nevis kā daudziem ir praksa noliest galvu un vispār neskatīties, bet tieši uh, Eh, šo momentu mm, skatīties. Un, eh, mm, eh, Daži saka, kungs, es esmu žēlīgs un grēciniekiem, bet uh, tas nav obligāti jādara. Vienkārši ir. Nu, tā ir tāda pazemība. tautas dievbijība, jā, jā, jā. kas varbūt pauž to, ka, lūk, es neesmu cienīgs uzlūkot Kristu, bet jā, īstenībā jā baznīca mūs aicina tieši tāpēc, ka tev rāda, tāpēc arī tad skaties. Tur ir nu tā lūk, lieta, Jēzus, jā. un viņš nāk nu, pie tevis. Jā, un... daudz kas ir jāmaina šajā die diebībā, kas var traucēt īstenībā tev ar paļāvību pieņemt pēc tam Kristus miesu un asins, jo pēc tam arī daudz ne tikai sit krūtīs, un arī vēl krusta zīme pirms jā. un pēc komunijas, ko arhibīskas mums ļoti stingri norādīja, esot ka, mums, ka mums pārāk daudz jau nu, tās diebības tā, un traucē. Jā E, īstenībā pieņem cienīgi komuniju un arī traucē priesterim. Tas ir mm. ļoti, ļoti traucējoši. Ja, mēs iesākam misiju ar krustazīmu, noslēdzam pa vidu. Tas jā, nav vajadzīgs jā, jā. vienīgi uz evaņģēliju. Taisnība, Man, jā. Jā, ir daudzas šīs dievbijības formas. Protams, ka tad, kad paceļ hostiju vai biķeri, es varu kaut ko jēzu un teikt, ka lūk, tu jā, esi šeit, es jā. ticu, ka tu esi šeit. Bet Sirdi, jā. katrs tad mēs to darām pie sevis un, un nav mm. tā, ka tagad kāds kaimiņš to dara. Man ar tā ir obligāti. Jā, jā, jā, jā, jā to jā. vispār nu, baznīca nekur nemācīja. Tas ir dievbijības formas, bet, ko var tikai nezinu, iemācīt ģimenē. Tas, ko liturģiskie to... priekš, priekšraksti pieprasa, tiešām, ka mēs uzlūkojam, mhm. pagodinam mm -hmm. Jēzu un uzlūkojam viņu ar, jā, ar adorāciju. Mm -hmm. Tieši tā. Dod vārdu zvanītājiem, kas mūs ir sazvanījis. Lūdzu. Mūžīgi, mūžīgi slavēts. Prieks dzirdēt, Aleksandra. Jā, man, Ministrants ar pieredzi vienmēr o, stādās priekšā kā piekalpotājs. Jā, à, ļoti labi. Jā. Hmm. <laughs> jau, jau par daudz, par daudz. Uh, bet jautājums būtu tēvam Krišām, varbūt viņš tomēr varētu izskaidrot, nu, eh, savā laikā tomēr šo veļumu izmantoju uz biķeriem, un mēs, pirms un savā magdāna draudzē, ministranti, tomēr sāk mazliet no, praktizēt atpakaļ šo veļumu uzlikšanu. Vai, vai viņam nebija kaut kāda tomēr tā simboliskā nozīme, bet tēvs Krišāns varētu pastāstīt par viņu, ja viņš zina. Jā, paldies veļumam simboliskā nozīme? Nu, jo varētu teikt, tas viss nāca vēstures eh, tādā kontekstā, veļums, ja, kas apsedza biķeri tātad eh, beigās, ja, lai, nu, lai nekas viņam tur virsū ne mušas, nekas eh, netraucētu. Simboliskā nozīme, nu kā, tātad parādīt šo vislielāko cieņu, vislielāko tādu varbūt dievību, ja, kad mēs apsedzam tā kā miesu, uh, kailu apsedz mm. ar mhm. drēbi. Es tā redzu, ja, ka cilvēks ne, nestaigā kails. Un, un tā kā tu viņu pamazām atklāji, atklāji šo noslēpumu, jo viļņums tā kā aizklāja. Tad simbols ir tāds, ka tu aizklāji noslēpumu, kas pamazām tiek atklāts mm. cilvēkam. Uh, tad mēs arī mīsē sakam, lūk, jā. ticības noslēpums. Jā, jā, jā. Mēs sakam, mēs... Tā, tā, tā es to redzētu, ja tā, kā, mī, nu, tā ir Kristu mies, ko mēs tā kā praktiski arī atklājam beigās, ja pašās. Tad, tad to es tā kā redzētu. Uh, dziļāk to nozīmi. Nu, mm. Nu, īsumā, bet vēsturiski viņš, protams, nav bijis sākumā. Viņš ir kaut kad ļoti sen parādījies, ja, kad jau kad bija konkrēti, kā jābūt misē, kas jābūt. Jā, visu. jo nu, veļumu izmanto jā. arī, arī uh, priesteris, kad viņš, piemēram, ņem rokās jā. visvētāko sakramentu, jā, jā, viņam jā. ministranti uzliek uz pleciem. Un mēs vēl runāsim, kas ir ciborija, bet tad arī uh, to var atšķirt, ka, ja ciborijam ir uzlikts veļums, nozīmē, ka tur iekšā jau ir konsekrētas uh, hostijas, eh, nevis, nu tātad par Jēzus miesu pārvērstas jau maizītes, nevis parasts maizītes, jā, jā, jā, jā tas parāda jā, to arī to daļas. Kristus klātbūtni, tas šis veļums. Jā, tas, eh, nu, protams, ir tagad <laughs> aiziet prom no, tā, no tādas varbūt pārāk eh, daudz apklāšanas, ja, kad mm. var arī, protams, ka baznīca nav, nesaka, obligāti jābūt, bet var arī ne, neuzklāt, bet mēs mūsu baznīcā mēs lietojam tiešām mm. lielās misijas svinīgās gan veļumu, gan uz ciborī, gan uz uh, gan uz biķera. Tas ir ļoti skaisti, simboliski, vienkārši. Un, un, un, mm. un tas parāda arī kaut kādu tādu cieņu. Jo, nu, protams, zelta trauki arī paši ir cienīgi, bet mm. tu viņus arī apklāji, bet viņi arī aizsargā šos traukus zināmā mm. veidā. Un arī no... tās drēbes, kas jā, ir. Jā, vispār aizsargā arī. Jā, mēs mhm. arī runāsim par, eh, runāsim par mises kārtību eh, vēl uz priekšu un par to, uh, kā notiek upurdānu sagatavošana, bet tad īsumā mums kāds klausītājs jautā, ko simbolizē tas, ka priesteris ielējot biķerī vīnu piepilina klāt arī ūdeni. Mm -hmm. Īsumā? Nu, Tātad, jā, mēs par to jā, runāsim jā, jā, jā. pamatīgāks arī klausītājiem var pačukstēt priekšā, ka nākam nedēļ mēs jā, iesim cauri jā. šīm mīsas daļām, tad mēs tam pievēltīsim vairāk uzmanību. Bet, jā. Sagatavošanās laikā tas nozīmē, ka uh, ka šī piliena daļa, ūdens piliena daļa sajaukts ar vīnu. Uh, nu, tur arī varbūt ir mācība, cik daudz drīkst, cik nedrīkst. Bet uh, nu, simbolizē mūsu cilvēciskumu, kas tiek sajaukts ar Kristus dievišķību. Jā, tāds simbols, ka mēs ieejam šajā Kristus uh, asinīs. Jā, tātad mūsu, mūsu cilvēciskā daba, kas ir Kristu, ir savienota ar viņa dievišķību, kas ir, protams, daudz lielāka un pārāka sevi varētu teikt, pat iesūdzis. Mm. Jā, nu, tā, tāds simbols, ja, ka viņš uh, savai dievišķībai, uh, mūsu cilvēcisko dabu pieņem sevī. Jā. Mm. Kā jā, tad, tā, tā var teikt. Jā. Jā. Mums arī priesteris Sandris raksta, ka korporāls ir kā galdauts, ko uzklāj uz altāru vai arī mājas apstākļos uz galda, piemēram, kad apmeklējam slimniekus. Jā. Un viņš saka arī citos ritos, bet ir speciāls rits vai kādas atsevišķas lūkšanas, kad šī altāra saga tiek uzklāta. Jā, vēl mums tad kāds jautā, Eh, sākuma, diemžēl, nedzirdēju, varbūt jau par šo runājāt. Ko darīt, ja kāds no priekšmetiem pēkšņi nav pieejams un ir jāsāk svinēt misi, piemēram, nav biķeris vai kāds cits? Nu, ja tas būs Jā. baznīcā, visbiežāk būs, Jā, tas, a, ah, ja mēs jā. svinam misi ārpus baznīcas un ir kaut kādi ekstrēmi apstākļi, tad, protams, nu, mēs pielāgojamies šiem apstākļiem. Nu, re, kur mēs lasām, piemēram, priest, bīskapa Sloskāna dienas grāmatu, ka viņi pat no koncertu bunģas ir svinējuši jā, jā. svēto nu, viņiem misi. Viņiem tie maziņie biķerīši kaut kādi ļoti saliekam, kaut kas bija. Nu, viņiem, nu, viņi, viņi bet tas viss bija paši taisīts, jā, jā, jā, jā tur tā, no... no no koncerta bunģām un, un, un, un koka un, un tā tālāk, ko nu varēja atrast. Tie bija ekstrēmi apstākļi, Ļoti, bet, jā. protams, ka tā mise bija tik un tā derīga. Ja nemaldos, ka par, ir kāda liecība par kādu bīskapu, nu, no pirmkristiešu laikiem tika vajāt, viņš diekonam rokās svinēja misi. Nav altāris, nav jā, nekā, jā, nu, jā, jā. nu, tad diekons tur rokas. Un, jā, jā, jā. Un, jā. Eh, un, un Ļoti misi var arī jā. guļot kāds uz krūtīm. Jo es arī to un... lasīju šajā skaistajā grāmatā, ko parādīja priestrim Pēterim par šo garīgumu, visu šo lietu, un, un jo tām visām lietām ir dziļāks aspekts, ne tikai praktiskais, bet daudz dziļāks. Tad pati patēna ir uh, simbols rokām izstieptām. Mm. Rokas arī ir kā patēna, ka mm. tu e, nāc Dievu priekšā kā upuris. Ja, šie, šis patēns, šis ciešanas rupuris, arī tā kā saliktās rokas, arī veido zināma veida šo patēnu. Mm. Tādā ziņā ļoti līdzīgi, jā, kad tu uz savām rokām saliec upuri, ja mēs skatāmies, jā, jo priesteris tā kā uz savām rokām tur ir Un viņš arī tā kā tās patēnes, jau divas mm. rokas veido šīs patēnes. Nu tā, dziļāk Jā. skatoties. Klausītāji, liels, liels paldies par jūsu jautājumiem, tiem, kas raksta tīziņas, eh, paldies par komentāriem, paldies arī Aleksandram par zvanu. Droši tu, klausītāji, arī vari pievienoties eh, šiem eh, priekšgājējiem, padalīties ar kādiem saviem jautājumiem, komentāriem par priekšmetiem, kurus šodien pārunājam. Kopā ar mums tētrā ir tēvs Krišānis, un vēl mums klausītājs jautā, ka ir pamanīts, ka priesteris pēc eh, komunijas dalīšanas, kad ieliek biķeri eh, to tabernākulā, to ciborī, mēs runāsim, tas ciborīs te bieži parādās, jā, bet tad, jā, jā. ieliek tabernākulā, un, tad? un eh, tabernakuls tā vieta, kur uz, uzglabā Jēzus miesu, un tad viņš mērcē pirkstus ūdenī. Kas Piscīnija, tas, ja es kas nemaldos. Tas... Piscīnija tāds trauks, jā, šķīstīšanas vieta arī, kur izšķīst daļiņas, pielipušās uz pirksta, tāda Kristus miesas daļiņas, ja ir, tad mēs viņas izšķīdinām ūdenī, un šis trauks, kurā ir šis ūdens, un kurā mēs mērcam pirkstu, ir tā kā piscīnija. Nu, nu, tas arī jā. tad, tad akā, lai izvairītos jā, jā, jā. no tā, ka kāds gabaliņš no Jēzus miesas kaut kur jā, nokrist, jā, jā, tad priesteris... Taisnība, jā pamērcē šajā ūdenī, nu, protams, un protams, tas ūdens arī, arī ja tiek izlietas nav, speciālā tad, vietā. Tad, tad protams, kur. mēs to darām turpat arī uz pie biķera, jā, šis mm. purifikators, un, un kad mēs tīram virs korporāla, jā, jā, jā, arī mēs to darām, ja nav vieta, bet pārsvarā mm. ir pie tabernāku uzreiz taisni, kad pēc komunismu dalīšanas mēs šos pirstus ne, nebēržām kaut kur starp nekur, bet viņas to mēģinām uzreiz nu, Jā. mazgāt. <laughs> Tā tad, tad īsi, jā. esam pārunājuši to, kas ir vīns, kas ir maize. Tātad maize ir parasti divās formās, vai nu hostie, vai nu komunikanti. Runājām par biķeri, kas tiek atklāts ar purifikātoru, ar pallu, ar eh, korporālu, kas var būt ielikts bursā, uzlikts uz veļuma. Eh, Runājam par patēnu, tad uz kuras tiek likta maize. Tad kas ir tas ciborijas? Beidzot. <laughs> Ciborium latīņu valodā. Nu, trauks, vienkārši runājot. Trauks, Liekas, ka burtiski tas arī to nozīmē. Trauks, no kura jā, var dzert. Vismaz trauks. vēsturiski Tas Jā. arī bija izsmeļams. Nu, principā tas ir gan dziļais trauks komuniju glabāšanai. Varbūt arī kvadrātveidīgs sākumā pat bija, kā mēs to redzam vēsturē. Nav obligāti tikai apaļš. Mm. Varēja būt kvadrātveidīgs, apaļš un, un dažādi varēja būt šie izskati. Bet, protams, ar 13. gadsimtu viss mainījās, tāpēc ka viņi nebija lieli. Jā, bet tad viņi kļuva ļoti lieli, jo praktiski sāka dalīt tikai zem vienas zīmes komuniju. Tas arī, arī uzglāb... bija praktiski iemesls dēļ, jo draudzes kļuva ar vien lielāku jā, un tad arī un... vajadzēja glabāt šo komuniju, jo varbūt katru reizi mm, e, nevarēja priesteris tik daudz konsekrēt un nezināja, cik daudz viņi ir šī glabāja. Diezgan daudz to arī mēs darām Albertos, diezgan daudz glabājam. Un, un tā kā Danijas mm, traukos, jo mēs nezinām, tāpēc nezinam, cik, arī mēs jā, ienākot mēs... baznīcā pagodinām, jā. nometoties uz ceļiem, ja mēs ticam, ka tur, kur ir tā sarkana auguntiņa, tā nozīmē, ka tur ir miesa, tiek gal... uzglabāts. Kristus jā. miesa, jā, tas. Mm. Un, un, un, un, un, un, un, jā, un tad uh, jā, viņš ir arī ar šo veļumu pārsakts. Šis trauks, skaists, zelta, sudraba. Tad, varbūt... kad tur ir jēzus miesas. Jā, kamēr jā, tur jā, nav, jā, tikmēr veļuma jā, nav. Protams, jā. protams. Viņš var būt vienkārši trauks, ko arī praktiski jātīra un, un arī jāpurificē, tad, kad tiek mm -hmm. viņš iztīrīts. Tātad viņš arī tāpat līdzīgs kā biķeris, kā mēs eh, tikko runājām ar Pēteru Priektis, tas, tas trauks nāk no biķera. Tikai nu, viņš no, tur bija kādreiz dzēris, bet tad kristieši sāk viņš uzglabāt. Ir, nu, nu, protams, pārseks viņam tas virsū ir. Tas eh, ir no akvīnas toma laikiem. Līdz jā, 13. Jā, gadsimtam jā, jā. neuzglabā. I, uzglabā priekš slimniekiem, bet, kā es teicu, Maz, dažādos tādos maz, mazākos jā. traukos, mm. varbūt pat kaut kādos kvadrātainos, bet arī ar cieņu saka, lai uzglabā pie altāra, turpat, eh, lai ar cieņu uzglabā mm. šo. Nu, vai arī eh, Misēlis ievads saka tādu cienīgu vietu, kur arī var adorēt, jā, pielūgt. Jā. Jā. Nu jā, tas pats vārds eh, kiborium, grieķu valodā, latīniski ciborium, no cibas, ēdiens. Mm -hmm. Tātad atvesināt šis svārds no ēdienas. Itālijas jā. man liekas, joprojām saka čibo. Jā, jā. ēdienas, tas mm. ir ēdienas, trauks ēdienam. Jo mēs praktiski tas nav tikai Mm, eh, domāts, lai mēs adorētu ja, šo trauku vai šo veļumu, bet uh, mēs ēstu. Ja, tas nav nedrīkst viņu uzglabāt šo, tātad, šo komuniju arī ilgāk par mēnesi, praktiski tā teikt. Jā, jā tā ir. Tā. Nu, jo jāmaina reizi mēnesī hostī. Nu, jā, jā, tomēr tātad, tā ir maize, jā, jā, jā, jā. bojājās. Jā, tāpēc, pelē. tāpēc ir tāds ieteikums tiešām jā. reizi mēnesī visu iztikšot, Tad visu pārāk mainīt. daudz tomēr nedrīkst koncentrēt nu, nē, nē, priekš uzglabāšanas. Baznīca priekšāk saka, nu tagad pēdējā laikā vispār ir ieteikumi, visi, kas pieņem komuniju, arī būtu vērts no tā altāra, kur arī priesteris svin mise, un, un, un à, tad... arī tur no turienes arī ēd eh, šo mm. maizi, tātad Kristus miesu un komuniju saņem no altāra, kur konsekrē. Es redzēju, ka dažviet draudzēs tā, ka cilvēki, kas ienāk baznīcā, viņi paši var ar jā, tādu nu. pinceti ielikt, vai viņi ies vai nu neies nu, jā. pie komunijas, lai tad Priesteris zinātu to skaitu. Cik... Nu, mūsu draudē tas ir ļoti tāls vēl pasākums. <laughs> jo tur simtiem cilvēku, es domāju, būtu ļoti grūti to. Tāpēc, diemžēl, tas ir mazās draudēs brīnišķīgi, fantastiski. Un mm. Tas būtu jādara katru dienu, katru dienu jaunu svai komuniju, katru dienu pieņemt tieši no altāra patiešo. Jā, jā, un es tā sāku praktizēt darbdienās. Darbdienās, mm. jā, bet Diemžēl sēdienās tas nav iespējams. Skaidrs. Jā. Mēs runājām par, par to, ka 13. gadsimtā parādās tāda īpaša mīlestība vai īpaša svētākā sakramenta godināšana arī ārpus mises. Mm -hmm. Akvīnas Toma šī dziesma adorotu devotēs, pielūdzu tevi, uh, kungs. Un uh, tad kas ir monstrance? No nu, latīņa vārda monstrāre, rādīt, Liturģiskais trauks paredzēts Kristus miesas radīšanai ticīgajiem ar mērķi pielūgt visvētāko sakramentu, lai to sveitītu. Īsa instrukcija man ministrantiem šeit tāda grāmatiņa, brīnišķīgi, ja jūs gribat redzēt, jā, mums te tā tēvs, man liekas, Jāzips vai kurš te ir izdevis viņu pat tādu ar visām bildītēm, jā, un ar visiem raksturojumiem. Un tad viņa var būt, protams, arī e, vieta, kur mēs e, adorējam Kristus miesu, jo šī Tradīcija nāk no franciskāņiem, adorācija. Jā, redz, kā. jā, viņi ir. Kaut gan Nakvīns Toms ir dominikāns. Nu, protams, bet arī <laughs> īpaši, īpaši tieši attieksme pret Kristus miesu un tieši mm. arī šo izcelt uh, Kristus. Kā Betlēma nāk no jā, jums, jā, jā, jā. nāk no jums. Nu, labi, nē, no mums nenāk, bet tieši pagodināt Kristus miesu, tāpat kā Jēzu maziņu Betlēmē, tāpat Kristus miesu pagodināt mm. un arī to kaut kādā veidā parādīt, jā, tā tā kā Nu, kā tas mēs redzam, tāds grazns ietvars, jā, kur centrā tad ir, ir šī, šī Kristus uh, uh, hostija vai komunikācija. Jā, un uz kā turās šī Kristus miesa, ziniet, uz kā turās, uz maza tāda uh, skaista tāda ietvarā, tas ir tāds tā kā mēnesis, tāds apakš, nu kā mēnesis, kas ir. Viņu ieliek tādā. Jā, un viņš saucās Melchize, Melchizedeks, jā, jā no sana vārda. Jā. jā. Nu, vai arī kā... par Lunu, par mēnestiņu tieši jā, šīs Luna vai dēļ. Melkizedeks, jā. jā. jā. Tātad uh, monstrāns ir domāta priekš tā, lai mēs varētu pagodināt Jo nu, pati par sevi tas maizes gabaliņš, viņš guļ uz altāra, bet jā, tajā jā, jā. monstrancē. Tad mēs viņu redzam. Mēs viņu redzam, jā. viņš tiek. Varbūt tagad dažādas monstrācijas, varbūt ne tik pat eh, grēznas, milzīgas un uz visām pusēm staras vai, star, star, vai kaut kā, kā mūsu aglonā ļoti skaista, kā bazilika monstrāns tāda. Uh, ļoti izteiksmīga, kad centrā ir kā, nu, siluets baznīca un pa vidu ir mm. jēzus. Jā. Bet mm. ir mhm. arī tagad ļoti vienkāršs monstrants, arī mums tāda vienkārša adorācija, vienkārši trauks, apaišs. Un tīri tikai, lai ieliktu iekšā un redzētu Kristus miesu apkārt. Nu, tas varbūt parāda jūs, varbūt jā. to mūsdienu laikmetīgo ļoti mākslu, kas atšķirās jā. no viduslaika. Tā ir vienkārši. Ļoti vienkārši. Jā, jā. Varbūt labāk mūsu kultūrai, mūsu mentalitātei palīdz piedzīvot to sakrumu. Uh, mums arī klausītāji raksta no Ventspils, ka varēja piedalīties neoktuhmenāta euharistijā, kas palīdzēja iemācīties sevišķu dievbību pret visu notiekošo euharistijas svinības laikā, kad pats Jēzus ienāk mūsos. Paldies, ka jūs vēl svinat euharistijā. Paldies par šo liecību. Es domāju, mm -hmm. ka um, tiešām šīs kopienas, es zinu, es arī pats esmu saskāries mm -hmm. neoktuhmenālo kustību, un es zinu to, ka tā nu, kopiena kā kopiena tiešām izticīgie ļoti, nu, iepazīst savu ticību un studē katehismu, studē rakstus, lai tad saprastu, kas notiek. Mhm. Manuprāt, šādas kopienas ļoti vērtīgas, kas mums palīdz atgādina to, ka, ko, jā. teiksim tā, ko Pāvis Benedikts savulaik sacīja jauniešiem Madrides jauniešu dienās, ka jums savu ticību ir jāzina tikpat labi, uh, kā IT speciālists pārzina datoru procesus. Paldies Jūs Pēterim, jā, ticīgi, paldies šai, šai ticīgai, jo īstenībā, nu, cik es pats kā priesteris esmu svinējis draudzē un kopienās, nu, tā ir liela starpība, ja tā mm. sajūta, kā, kā tu esi ap miesu, kura te ir apkārt nevis kaut kur kā skatu vai kā teātrī mm. nedaudz, ir pavisam cita sajūta, pavisam cita svinēšana, ja, jo kopiena veidot šo miesu Kristus, kas ir apkārt, kas tevi arī teikt, tur palīdz eh, izdzīvot šo, šo evaharistiju, uh, kopā, un nu, tu neesi viens pats tikai kā nedaudz uzstājies kā tāds eh, mārkslinieks priekšā. Nu, nu, kāds varētu teikt, jā. ka tad draudžu priesteriem pašiem jā, ir jākatehizē jā. savus jā, ticīgos, jā. bet mēs varētu arī teikt, ka tad ticīgiem vēl ārpus svētdienām ir jānāk à, jā, uzzināt jā, jā. un studēt un ļoti, mācīties, ļoti kas, ieteicams, kas tur jā, ir. Un, jā, un, jā. Jo neokritinālā kustība, man liekas, tiekās mm. divreiz nedēļā, vienreiz uz jā, šo svētdienas divkalpojumu. Jā, pat trīsreiz, ja vajag. Bet, un, eh, un, bet tas un tad ir, ir katehēze. Un, eh, katehēze ir, lai ieietu kustībā, uz katehēzi īsti tu nevarēsi jā. iet. Jā. Viņā nav, jā. nav tie, jo tu nevarēsi saprast, kas tur notiek, jo tu vari pat ieļaunoties no jā. tā, cik mums tas viss ir tā atklāti. Jā, tā kā, jā. dārgie draugi, jā, tas arī mm. no pašiem atkarīgs, cik mēs studējam jā. savu ticību un esam gatavi tam veltīt laiku, jo, nu, nekutminālā kustība tam velti ļoti daudz laiku. Un tie ir tādi paši cilvēki, kas strādā, jā. audzina bērnus, un trenējās, un grēcinieki, jā, jā, un tā jā. tālāk. Bet paldies par šo liecību un... Um, <laughs> Es domāju, ka mēs varam noslēgt ar šo īziņu, ko ir atsūtījis mūsu anonīmais klausītājs vai klausītāja. Prieks dzirdēt Krišāni studijā, tēvu Krišāni studijā. O, Paldies, ka viņu uzaicinājāt, nav par ko. Ceru, ka vēl kādā raidījumā par svēto misiju uzaicināsiet tēvu Krišāni, jo būtu prieks, ka par svētās misijas kārtību runā kāds, kurš ne tikai zina, bet arī praktizē savā baznīcā jau gadiem bīskap izsludināto misijas kārtību. Albertu draudze ir vienīgā draudze, kurā esmu redzējusi, ka draudzē piedalās svētā mise, tad draudze piedalās svētajā misē pēc noteiktās kārtības un visā draudzē ir vienotība. Paldies tēvam Krišānim par to. Uh, ka ir nokomunicēts draudzē. Nu, es nepiekrītu, ka mm -hmm. draud, jūsu draugs ir vienīgā. Es nezinu, daudz god, vietu, kur cilvēki. Es, es tiešām nevaru salīdzināt. Man jāatzīst, liela, liels mana vaina. Es neesmu daudz draugs, man daudz nevar jā, ielūgt, nu, jo es pats aizņemšu. Prāves savā jā, nu, draudzē, nu, tev nav laika par citām lietām. Bet es esmu bijis jā, citās draudzēs. Jā, un es, es zinu jā. to, ka ievēro. Mm -hmm. uh, un uh, katolis LV mēs varam atrast, uh, un arī ir katehēzes bijušas, kur pīskaps Viktors mums skaidro, uh, kas kurā brīdī, kad ir mhm. jāceļās, kad jāsēžās, kā rokas jātur, un, un ir draudzes, kur to ievēro. Un arī mēs mhm. šeit katehēzēs runāsim, kad iesim cauri svētās misas visai kārtībai, tad kas kurā brīdī kuram ir jādara, jo viens ir tas, ko dara priesteris, piekalpotāji, pārējā ticīgā tauta, koris, uh, un tā tālāk. Tā kā, jā, mm. liels paldies, jā, Krišan, lūdzu, bija laiks te pārnākt pāri pagalmam. Jā, nu gadījās, jā, tā, ieskrēt tā pa ceļam. Jā. Paldies par uzaicinājumu. Es ceru, jā. klausītāji, ka mēs esam, ā, ah, pēdējā mm. lieta, mm. pēdējā lieta, aizmirs, reku labi, ka ir pierakstīts, aspersorijas. Ojēj. Jā, tas bija tas trauks uh, sveitīšanai, ūde, ūdens. Ja? Jā, priesteris nu, iet, šļakstās, jā, jā. un tas arī tas to nozīmē latīņu valodā. <laughs> Šļakstīties, samitrināt. Es nesameklēju to. Uh, izsmidzināt. Man... Nu, jā, jā, jā, es šorīt jā, jā. paskatījos jā, jā, es saties, Googlā. Bet, varbūt, varbūt, jā, varētu tas ļoti <laughs> interesants nosaukums. Nu, daži, protams, lieto šļūtenes, tas, tas ir YouTube. Jā. <laughs> Tas ir kaut kas tāds. Tas varbūt baķiši. nebūs īsti es, jā, jā, piemērot, bet, labi, bet labi. jā, tad trauks, vai nu tā būs tāda slotiņa ar kuru, vai arī tāds metāla, tā kā trauciņš jā, ar maziem caurumiņiem. Jā, jā, jā, viņš ir domāts mm. bērniem, slimniekiem, kur iziet, izbrauc jau neņems to <laughs> lielo trauku ar lielu atvērtu trauku. Jā, jā, jā, jā. ne, tas neņems līdz tādu milzīgu. Var jau ņemt, bet nu, tas viss tomēr diezgan jā. jā tad, tad sveitītā ūdens uzglabāšana, ar kuru tiek uh, eh, sveitīti cilvēki, lietas un tā tālāk. Nu, tas ir ūdens trauks, sveitītais vai aspersoris, tas drīzāk tas ir mazais, tas, ko jā. ņem līdzi. Tā, tā, tas ir tas aspersoris. Jā. Tā kā liels, liels paldies. Jā. Paldies arī klausītājiem. Jūs esat aktīvi šajās katehēzēs, un par to ir liels prieks. Redzam, ka svētā mise ir svarīga mūsu ikdienas sastāvdaļa, un mums nav vienalga, kā mēs tajā piedalāmies. Paldies, ka jūs uzdodat šos jautājumus, vērojat, kas notiek, un ņemat līdzdalību, tad ļoti ceram, ka šīs katehēzes noderēs arī turpmāk. Rīt pie mums būs... Um, Dace. Viņa ir rakstījusi maģistra darbu par mm. liturģiskajiem apģērbiem. Wow. Rarzī absolvente, jā, tad mēs varēsim iepazīt, kas ir jāvelk mugurā priesterim, lai viņš varētu svinēt svēto misi. Līdz šim tad esam iepazinuši vietu, celtni, kur tiek svinēta mise, priekšmetus, kuri tiek izmantoti mises svinēšanai. Tad rītā pārunāsim apģērbus, ko velk priesterim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 ar atkārtojumu pulksten 11. vakarā.